Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice Sobrang init na kailangan ko ng ice Roll the dice, buhay di precise All eyes on the prize Slide with my gang, safe na pagdating Blurred ang paningin, sila'y aningin Hanggang mapraneng Nanunuyot, I need some water I'm so fresh, ay Nasa Everest, ay High above the rest, ay Haters, mga pest, ay Every day I grind, ay One puff para safe, ay Sobrang init na kailangan ko ng ice hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice Sobrang init na kailangan ko ng ice Laki ng ties, di kailangan extra rice Call me Tommy dito sa city ng Vice Sobrang lit iyong bitch Sa akin siya umakbay My name is Mike, get ready for the strike Dumadami na ang mot, nagsiksikan na sa light Kaya bara kong ito ay mala insecticide Psh, psh, psh, psh, nawalan sila ng life Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala, nag-i-improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes I'ma hit it twice, twice. Sobrang init na kailangan ko ng ice, ice, ice. Hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tus, look into my eyes ice, If that pussy good, I'ma hit it twice, twice. Sobrang init na kailangan ko ng ice, ice, ice. Sensya na kung minsan hindi ako nice, nice, nice. What's the price? You can see it in my eyes ice, ice. Acid minds, nakabidog walang sights Hawak ko na Shit ko na pampapula Yeah, di nila maapula Kaya iniwan sila abo na Dami na naiinggit Akin ang ililigpit Mata ko naniningkit Tama, binibitbit Di naiinip Kalmado lang inihit-hit Diretso lang, di marunong umatras Pakapal ng pera at hindi kumukupas Sa wakas, ang chicks mo ay sa akin na may crush Kasama mo sa club, kasabay kong lumabas Okay lang, di kita fan Okay lang, guys Kung sumo kahabang pa yan Gustong chick, akin na yan Sobrang high, napakataas Parang namimintas Sobrang deuce Never forget the juice I never forget the brew Bitch was new I need that ocean view I'm bad one with it too Don't confuse I just like to talk Don't mean I'm real nice I'm with ass and minds And antipolo dripping on this ice On this pantomime Working nights until I get that rich life Yeah Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala Nag-i-improvise mata sobrang tuos Look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice Sobrang init na kailangan ko ng ice Hindi pwedeng mawala, nag improvise Mata sobrang tuos, look into my eyes If that pussy good, I'ma hit it twice